bada zer? Agroindustriak zer nahizka egin jalako zagiaekin, bestiak beste behi ertzo, zaldia behi delakoan saltzia eta abar luze bat, gentia arrainai patu da. Gainera, arraina tendanzu da. Ez da gizzen, eta pentsatzen da sano dela agia beno xanoago. Alta, arrain handienak berreziki atuna metal pesuz kargatuik da plomia haien artian. Ben horrek ez du ikentzen, xuxi eta beste gizako arrain kente branxeek gehuago eta arrakasta handiagoa dezaten. Diala hogei urte beno bedeatzu aldiz gehiago atun jaten da eta arraza hau desagertzeko zorian da. Funtsian mendebal juntako arain txuberte gehienak bezala. La surpêche est venue, il a fallu produire. C'est un peu comme l'agriculture. Produisez, produisez, produisez, puis tout le monde est parti à la dérive. Et là, c'est pareil. Hoiek, ben itxasuntzia teknologia berriaz duntu dutie, itxaspian kilometro bat eterdi barna doaz behen sare eraldoiak eta itxasola ustiatzen die. Bena motahuntako arantzaz interes bat dienek, ez die problemaik ikusten. Mais si ah, grave. Ah, Les agriculteurs labour eux aussi Ça n'a de destructeur. Zer nahi arain mota biltzen du gizahortako arantzak, saltzeko balio ekonomiko bat dienak eta bestiak. En gros, on a rejeté par-dessus bord plus de 3000 tonnes de poissons. C'est l'équivalent d'au moins 160 semi-remorques remplies de poissons. On va prélever dans la mer une biodiversité absolument extraordinaire avec des animaux euh, qu'on n'utilisera pas pour notre consommation humaine. On va les transformer, on va faire de la farine de poisson. Delirak esen arain in hoi geo hasitako izokin edo delako somoer emanik beita, edo olio eta urdi ere. Manea horta aitzez beraz, mendebalhuntako itxasuak arainez husten aidia. Ordian, nuat jun gue asetzea. Ebe, Afrikat, haingia yuzatuik han hatu hartzea. izan uranio, kafe, petrolio, banana, espezia, kobre, egur, zenk eta kronika juntan sar ahal ez leitekian zerrenda luze bat gehi prefosta guk egin nahi ez dutugun lantzikinen egiliak. Si on manque de poissons ici, c'est à cause des exportations de poissons frais vers l'Europe. Nous n'avons rien de ce qui est pêché. Tout est aussitôt exporté. Europak zerbait sos emaiten du Afrikako itxas bastereko estaduer er, han arantza egina halde zagun. Afrikan arantzatu arain heinaen ehuneko hiutan hogeia, Xuxenka hebenko merkatieta heltzen da. Hanko gentiak beharian utziz. Si l'Europe ne peut pas nous aider, au moins qu'elle ne nous prenne pas ce qu'on a pour qu'on puisse vivre. Bada beste herri alde bate gue kapritxuen kosta pakatzen diana. Tailanda, gue araintegi eta supermerkatietan arroxa-arroxa agertzen dien krevet edo gambak hantikoradia. Kabaliaz kanpo gentiae nihun beno hobekiago eksploatatuik arantzaliak hasteko. Au bout d'un an passé sur ce bateau, j'ai bien sûr pensé à m'évader. J'étais épuisé. Et surtout, je n'avais pas touché d'argent à envoyer à ma mère. Un jour, je suis tombé gravement malade. Je n'en pouvais plus. Le capitaine m'a fait jeter par-dessus bord. hogei lan egunguziz, ez nesken egun igante eta ez oporik. Urte bat, bi, itxasuntzitik elkigabe eta soldataik ez. Hoik dia kreveta arantzazalen lan baldintzak. Eta kreveta hoien txuizaliak haurak. Je devais décortiquer des crevettes très tôt le matin, de 3h jusqu'à 8h du soir. J'avais souvent très mal aux mains. Un jour, à cause de ça, j'ai voulu faire une pause. On m'a aussitôt battu et j'ai dû me remettre au travail. Abolir le travail des mineurs, c'est impossible. D'ailleurs, on ne saurait pas trop quoi faire d'eux. Ele lam de travailleur. Untsa pentsatuz, harritzekua da nula etorkin zikin hoik gu etxeat jiten ahaldien guen lanaen hartzea ikusiz nulako baldintza ikaragari hunak dutien. Etzi dezik ez donatu ibatzen? Nun